Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մեր հյուրն է գեղանկարիչ Գամարտ միջազգային միության հիմնադիր անդամ Սամվել Գաբրիելյանը արվեստագետ, ում անունն ու գտավները հայտնի են ոչ միայն Արցախում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Սկսած 1989 թվականից նրա աշխատանքները ցուցադրվել են խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում, Իտալիայում, Հունաստանում, Գերմանիայում, ԱՄՆ-ում, Եգիպտոսում եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Երկու ցուցահանդես է ունեցել Լոնդոնում, երեքը Կիպրոսում, 5-ը Ռուսաստանում, որոնցից վերջինը այս տարվա մայիսի 12-ին բացվել է Ռուսաստանի Դաշնության Սամարա քաղաքի Վիկտորիա պատկերասրահում։ Արցախյան հեքիաթներ վերտարությամբ ցուցադրանքն ընդգրկում էր նկարչի վերջին տարիներին ստեղծած 60 աշխատանքները, որոնք շատ բարձր են գնահատվել տեղի արվեստաբաների կողմից։ Սամվել Գաբրիելյանի հավաստմամբ նկարիչը պետք է միշտ աշխատի, անընդհատ ստեղծագործի եւ իսկական նկարիչը նա է, ով գտել է իր ոճը։ Իրական աշխարհը ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ կրկնում այն, ինչ տեսնում եմ։ Իմ հեքիաթը դա միակ իրականությունն է, հենց դա էլ իմ ոճն է։ 40 տարի գեղանկարչությամբ սպաղվող արվեստագետին վերջին 20 տարիներին հաջողվել է ստեղծել իր ուրույն ոճը, որը արվեստաբաններն անվանել են պայմանական ռեալիզմ։ Նրա աշխատանքներն աչքի են ընկնում բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, ինքնատիպ տեխնիկայով, իր ընտրած ոճի ներհատուկ փիլիսոփայությամբ ու խորհրդանիշների յուրօրինակ զուգորդությամբ, որոնք դիտողի կողմից ընկալվում են ոչ միայն որպես գույնի ուժի ու գեղեցկության համադրություն, լույսի ու ստվերի հակադրություն, այլև մղում նրան բարդ կոմպոզիցիաների վերցանման, այդպիսով կարծես վիրտուալ երկխոսության մեջ մտնելով դրանց հեղինակի հետ։ Դարին Հոբելյանական է Սամվել Գաբրիելյանի համար։ Լրանում է նրա 60-ամյակը, որն էլ հրաշալի առիթ է եւս մեկ անգամ հանդիպելու եւ զրուցելու գեղանկարչի հետ։ Մենք հանդիպեցինք նկարչի արվեստանոցում եւ զրուցեցինք նրա կտավների Պերճախոս Լարության ներքո։ Պարոն Գաբրիելյան, մեր զրույցն ուզում եմ սկսենք 19-րդ դարի ամերիկացի կինգերող Մարգարետ Ֆուլերի հետևյալ խոսքերով. Արվեստագետները հավերժ երիտասարդ են։ Կյանքի 60-ամյա եզրագիծը հատելիս, կամ երկու անգամ 30-ի եզրագիծը հատելիս ավելի շուտ։ 30-ամյա տարիքից ինչ եք պահպանել ձեր մեջ, ինչ եք վերել հասցրել այսօր։ Ոչ միայն պահպանել, այլ ոչ թե 30-ամյա, այդ 17 համյակալի է։ Երեք անգամ 20 համյակ է այսօր, որովհետև մեկ մարդկային կյանքը չի բավարարի նկարչի երազանքները իրականացնելու հարցում։ Չի կարող մեկ մարդը իրականացնել դա։ Մեկ մարդկային կյանքը քիչ է։ Այսինքն դեռ չնվաճված բարձունքներ կան դեռ 20-ամյակի երազանքների մի մասը։ Գիտեք, նկարիչը նկարիչը սպառված է այն օրը, երբ ինքը գտնել որ արդեն ամեն ինչ արել է, ինքը հանճարեղ է արդեն։ Դա սպառված արվեստագետն է։ Եթե դու անթատ փնտրում ես եւ դժգոհում ես ինքդ քեզից, բնականաբար հասկանալու որ որոշակի որակ կա։ Եթե ինքնաբավարարությամբ ես զբաղվում, ոչինչ չես ասի։ Ֆիզիկտես ավելի մեծ, ավելի ավելի ավելի ինչի հեքում։ Դրա համար ասում եմ մեկ մարդկային կյանքը քիչ է։ Այսօր դուք շարունակում եք ստեղծագործել եւ ծնվում են կտավն եք, ծնվում են գործեր։ Ամեն օր նույն գործընթացով եմ ապրում։ Վերցնել վերցին մատիտը եւ հոգիդ ձերքերդ պիտի դողան։ Վերևից երբ բնական ստեղծագործական էներգիան եզերակից պետք է գամտնի քո մեջ, որպեսզի դողա քո ձեռքեր, հոգիդ սիրտը դողա ու հաղորդես դա կտավին, թղթին եւ այլն։ Կարելի ասել նկարը հենց այդպիսի ներշնչանքի տիեզերքից եկած ներշնչանքի արդյունքում է ծնվում։ Կարելի ասել, որ հենց այն քիչ առաջ որ նկարագրեցիք, դա հենց նկարի ծննդյան պահն է։ Այո, ինչ է նկարիչ, նկարչի ուղեղը, այսպես ասած, ոնց որ կինն է հայանում, ծննդաբերում, չէ՞։ Նույնանիկայի չպետք է ծնդաբերի։ Եվ Սամարայում շատ հետաքրքիր հասցրեցին ինձ, ասացին՝ դուք չեք ափսոսում, երբ նկարները գնում են կամ բաժանում եք նկարներից կամ եւ այլ եւ այլ, ես ասում եմ ոչ, ես չեմ ափսոսում։ Նրանք բոլորը իմ երեխաներն են եւ ինձնից հետո Այսինքն ինձնից ծնվելուց հետո, ինչպես երեխաները, պետք է կարողանան ապրել, եթե առողջ են դրանք, հիվանդոտ չեն այդ երեխաները, մենք պետք է ապրեն իրենց ինքնուրույն կյանքով, անկախ ինձնից։ Այսինքն նկարիչը պարտավոր չէ նկարների հետևից վազի ու բացատրի թե ինչ է։ Պետք չէ։ Նկարը ինքը առանձին անձ է դառնում իր անձնագրով դեպ ինձ էլ է միշտ հետաքրքրել դուք հեշտությամբ եք բաժանվում նկարներից թե չէ ու միշտ մտածել եմ կա մի գործ որից ոչ մի գնով չեք բաժանվի գիտեք բնական է դա ափսոսում ես ինչ որ բայց ահա ինքը քեզ հանգարում ես քո գործերով ինչքան քո գործերը քեզից հեռու այնքան դու երիտասարդ ես այնքան դու կարծես ոչինչ չես արել այնքան ատնիկալների քո մտքին չեն ճնշում, քո կաղապերի մեջ չեն սահմանափակում։ Դրա համար պետք է ասատվես, բացի դրանից, նկարիչը ստեղծագործում է մարդկանց համար, չէ՞ որ տեսնեն այդ մարդիկ։ Բացման ժամանակ էր ցուցանձի մեկ նախադասություն ասացի, ասացի նկարների իմ երեխաներն են, շփեք նրանց հետ։ Եթե ստացվի դա, ես երջանիկ կլինեմ։ Եվ դա իրոք այդպես է։ Դառնանք հետ ակունքներին արմատներ ընտանիք, ընտանեկան դաստիարակություն ստեղծագործելու ուղին ժառանգականությամբ պարտադրված անցած բան է թե դա ձեր սեփական ընտրությունն էր։ Եթե ավեստագիտը ծնվում է ուղակի, կապ չունի քո ծնող ով է։ Ուղակի ես էժանիկ եմ, որ հայրս Գուրգեն Գաֆելյանն է։ Դա ստեղծել եմ այդ միջավայրում, ստեղծագործական միջավայրում։ Դա օգտակար եղավ ինձ բայց հնարավոր է որ բաբականին էլ լուրջ արվեստագետի երեխան ավազակ լինի, չէ՞։ Կամ ավազակից կարող է ծնվել մի մեծ արվեստագետ։ Այնուամենայնիվ ես գիտեմ որ ձեր որդին էլ շարունակում է ձեր ուղին, ու այսպես մի տեսակ ճակատագրի նման մի բան է դարձել։ Ուրեմն դա բնական է։ Ուրեմն ամեն ինչ պետք է բնական լինի եւ չի կարելի Օրինակ ես ինտորնիկներին երբեք չեմ ասի գնա նկարիչ դասի քանի վար։ Չնայած իմ աղջիկները ինձ մեհադրում են այսօր ինչու՞ մեզ ես մեկ ընկերուից չդարձա, բայց դա կարևոր էլ չի։ Կարևորը նա է, որ իմ աղջիկները հասկանում են արվեստը։ Մեզ պետք է մեզ Այո, այո, կարող է դուրս գա, բայց թողներս էլ արդեն պետք է հասկանան։ Այսինքն միշտ մտածում եմ, մեր դերը, ընդհանրապես հարաբացի նկարիչների դերը, հարաբաղում եւ արդյոք մենք ճիշտ ենք ցարայում մեր ժողովուրդին։ Հակա ինձ բավականին մտահոգում է։ Մեր հասարակությունը ձևավորված չէ, այսինքն մշակութային դաշտ չկա վակում է։ Ամեն մարդ օրինակ իրեն հանճարել է ասում։ Լավ է, վատ է, հիվանդագին բան է, չէ, բայց մանավանդ հարաբարում գավառական մակարդակի վրա չի կարելի այդ հոգեբանությամբ մտածել։ Մենք պետք է մտածենք ավելի լավ արվեստ ստացենք իսկ լավ ինչ է նշանակում։ Մեր ազգային մտածելակերպի մեջ բացակելն էլ լավ չէ։ Օրինակ, երբ ասում ենք գոյա, ասում ենք Լեոնարդո դա Վինչի բան, բոլոր ժողովուրդներն ընդունում են դրած, չէ, չեն ասում սա իտալացի է, սա ֆրանսիացի է, բոլորն են հայներ են ընդունում, ադրբեջանցիներ են ընդունում, ռուսներ են ընդունում, բոլորն են ընդունում են։ Ինչն է, ինչն է։ Արցախյան արվեստն է պիտի դառնա համաշխարհային մշակույթի մաս։ Մենք պետք է կարողանանք խոսել այն լեզվով, ինչով խոսում են պրոֆեսիոնալ նկարիչները բոլոր երկրներում, որը ընդունելի չափանիշ է եւ համարվում է բարձր։ Մենք պետք է կարողանանք այդ տեսանկյունից մտածել եւ ստացել, ահա, ձգտել դրան, եթե չես ձգտում, Քո հասարակությունը նման է դառնում քեզ։ Նկարիչը չէ որ պետք է արժերի շարժվի։ Ժողովրդի հա, արժերի։ Այս արվեստագետի կոչումն է արժերից։ Շարժելով չէ իջնել։ Այո, եւ ոչ թե իջնել հատուկ ժողովրդի համար, ինչպես Լենինն ասել, արվեստը ժողովրդին է պատկանում, հասկացությունը մի քիչ ուրիշ տեսակ է հասկանալի։ Չի կարելի իջնել ասել այնպես նկարել, որ ժողովրդին դուր գա։ Առաջին ինքը չես պետք է դուր գաս։ Ժողովրդին դերես ասես, սա է ճիշտը, սա է ճիշտը։ Հիմա Պիկասոյի նկարը եթե բերենք դրանք մեր նույնիսկ այսպես կոչված զարգացած ենք դիցել, բայց ասեմ հայս նկարը լեցեք զետան կախեք չեմ կախի։ Ես համոզված եմ։ Բայց որ ասենք Պիկասոյի կկախեն ոչինչ։ Ուրեմն պետք է մենք հայ դաշտը ստացենք։ Մեր երեխաներին ճիշտ դասի ելենք։ Չխափենք մեր ուսանողներին։ Մի բան սովորեցնենք, որպեսզի մեզից հետո այդ ուսանողը շնորհակալություն ասի մեզ։ Եվ պարտադիր չի բոլոր ուսանողները նկարիչներ դառնան։ Այն միջավայրը, որ ասում են պետք է ստեղծվի, որ ասում են երեխաները ուրախ են, որ նկարչություն են հասկանում, թորները, չէ՞։ Նույնը բոլոր մարդիկ։ Մենք պետք է բոլորս միասին աշխատենք, բայց մենք պետք է որոշակի որակ ներկայացնենք մեզ։ Այստեղ վակում է, արվեստաբանական վակում կա Ստեփանակերտում, Ղարաբաղում։ Դա պետք է լսվի, որպեսզի ամեն մարդ չասի ես եմ, ես եմ, ես եմ, այսպես չի լինում ախր։ Կարծում եմ ժամանակ ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Չէի ասի դե արցախցիներն այդքան հեռու են, շատ հեռու են մշակույթ հասկանալուց։ Ես չեմ ասում հեռու են, ոչ էլ միավոր են։ Ինչու կարծում եք Երևանում ավելան է։ Բայց հեսա գավառ է, մի քիչ ավելի ցած է։ Բայց ախր հսկայական Ռուսաստանում է նույն խնդրեմը կա, նույն ամենտեղ կա, բայց սովետական տարածքի մեջ այդ ժողովուրդները։ Բոլորը նույն խնդրեմն ունեն, որովհետև դպրոցից է դե գալիս, քրթությունից է գալիս կերպարից չկա, այսօրը չկա դպրոցը։ Մենք չենք դասիրակներ։ Մենք մենք չունենք այդ հիմքերը, չունենք ուղղակի։ Չզերավորված միջավայր է, հենց դպրոց է գալիս։ Իհարկե, նաև կրթական համակարգի բացերից մեկն է, երբ ասենք արտասահմանում պարտադիր միջև 12-րդ դասարան նկարչություն են ասում։ Նաև երաժշտական գործիք նվագել են սովորում պարտադիր կրթության շրջանակներում սովորում է նաև ֆոտաներ, ցանոթ է համաշխարհային երաժշտության նվաճումների, իսկ մեզ մոտ ենթադրենք բժշկական, իրավաբանական կամ տնտեսագիտական բաժիններում է սովորում չէ համասարանների արտասահմանում, նա քննություն են տալիս արվեստի պատմությունից։ Մեր մոտնից հետ չի կարելի դա անել, օրինակ։ Քարտակից, քարտակից լինելու առաջին։ Գոնե քարտակից լինելու համար, էլի, մի քիչ, մի քիչ։ Ինչպես է գնահատում ընտանիքի դերը ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Ընտանիքի դերը շատ կարևոր է։ Ընտանիքը արվեստագետին պետք է օրհանդակի։ Օրինակ իմ ընտանիքը ինձ չի ճնշել երբեք։ Այսինքն ես ոչ թե ես պատասխանատու հայր եմ, չէ, ես պատասխանատու հայր եմ, իմ երեխաները բոլորը գոհ են ինձ, բայց չեն ճնշել, ինձ չի խանգարել այդ ընտանեկան հոգսերը, որ արի սա, այս մեկ կարելի ասել են գնալ, դու նկար։ Թևերից չեն կախվել, չեն զգել դեպի երկիր։ Չեն քաշել դեպի երկիր, ճիշտ է։ Մասնագիտական ուսումնառության ինչ ճանապարհ եք անցել։ Տարածված մի բան կար, այսպես ասում են ժամանակակից արվեստ, ժամանակակից արվեստ, Գիշերը քնում են, առավոտը վեր են կենում ու սկսում են դառնալ ժամանակակից նկարիչ։ Կամ էլ ոչինչ չգիտեն, ներկեր վերցնում են ու սկսում են ներկեր կտանել, ասում են մենք ժամանակակից նկարիչ ենք կամ կոնցեպտուալ արվեստ։ Ես ընդունում եմ բոլոր մոտեցումները կոնցեպտուալ արվեստներ եմ ընդունում, ընդունում եմ, բայց գրագիտությունը շատ ավելի կարևոր է։ Այսինքն եթե դու ակադեմիական, ճիշտ, ռեալիստական, դասական ավելի ճիշտ, ոչ ակադեմիական, դասական արվեստ չես ուսումնասիրել, չես տիրապետում դրան վերաբերությամբ, դու չես կարող հոգոչվել ժամանակակից, որտեղ ժամանակակից արվեստը շատ ավելի բարդ է, քան նույնիսկ դասականը։ Ինչու՞, որտեղ նկարչի դերը կայանում է նրանում, որ կարողանա տեսած ընդհանրացնել, երևույթ ընդհանրացնել, իմիտացիաների վրա աշխատել մի քիչ էլ։ Այսինքն, այդտեղ եմ ասել ցուցանձնում, որ հյուսես քո ինքնուրույն, շատ ինքնուրույն հեչատը որովհետև մենք եթե երեխա էինք, մենք հեքիաթ էինք պատմում, մենք հավատում էինք այդ հեքիաթին եւ հիմա յուրաքանչյուրս է պատկերացումներ ենք կազմում, կարա գեղեցիկ այն հեքիաթները, որ մանուկ ժամանակներս լսել ենք, միշտ հիմա շատ կանաչ է, շատ ուրախ է, չէ՞։ Մենք պետք է կարողանանք նկարիչներս, եթե եթե ոչ ունես իհարկե։ Եթե տիրապետելու այդ դասականին դու քո փոքրիկ լուման ես ներդրում այդտեղ, մի փոքրիկ բան ես ավելացնում, ցեր կոչում է ոչ։ Պետք է կարողանանք բնականից վերցնել սինթեզել ստացել քո հեքիաթը։ Քո ոճը։ Ոճը ինքը մարդն է։ Սամվել Գաբրելյանի ոճը հնարավոր է մի բառով որակել, որտեղ ձեր նկարներում կարելի է այդ նույն դասականությունը տեսնել, նաև անդեմ նկարներ տեսնել, նաև մի տեսակ ամփոփում, մի տեսակ ընդհանրացում, ինչ որտեղ նաև գիզակետ, պատկերվածի Ինձ հարցեր են, ասել են, ասենքան էլ հարցեցի, ամենու էլ հարցնում են։ Ով է քոմար ամենասիրելի ժամանակակից նկարիչ այսօր։ Ես ասել եմ Ռեմբրանդտը, բայց նա 17-րդ դարը չէ, որտեղ ըստիս Ռեմբրանդտը ամենամոդեռն, ամենաժամանակակից նկարիչն է բոլոր իմաստներով, մասնագիտական բառերը ես չեմ ուզում ասել, բայց բոլոր իմաստներով հագինբաներ կան այնտեղ։ Ամենաժամանակակից արվեստագետն է Ռեմբրանդտը։ Իսկ ումից եք ազդվել Կամ համաշխարհային մեծություններ ում համարում եք ձեր ուսուցիչը։ Ես եմ ասում դասարաններից եմ ասվել, որ անկանոն ժամանակակից արվեստ ամեն ինչ գիտեք, նկարիչը մթության մեջ չպիտի նոր հեծանիվ հորինի։ Եթե հեծանիվը կա, դու նոր հեծանիվ մի հնարի։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ նկարիչը պետք է համաշխարհային արվեստին լավ ծանոթ լինի, որպեսզի կարողանա իրեն ստացի։ Իր փոքրիկ այն մեխախապի։ Մասնագետներից մեկն ասել է ափսոս, որ նկարիչները աչքով չեն նկարում, որովհետև զգացումը մինչև աչքից հասնում է ձերքի ափը, այդ երկար ճանապարհին ոգեշնչման շատ բաներ կորչում են։ Համաձայն եք դրա հետ։ Դրանով մի բան ես ավելացնեմ, իմ դասախոսը Հմայեկ Ավետիսյանը մենք շատ ենք սիրում նա։ Գծանիկարի մեր դասախոսը ամեն անգամ մտնում է ասում էր Մաթիտը մի խեղդիր, վզից մի բռնի խեղդիր։ Ներվդ մեռնում է։ Դու մաթիտի վերջից բռնել, որպեսզի ձերքը թրթրա, դողա, մատից ծայրը ազատ դողա։ Տարածություն ստացվի մինչև թուղթը, որպեսզի սիրտը թրթրա, որպեսզի դու այդ այդ դողոսքի մեջ է էներգիան։ Նույն բանն եմ ես ասում, բայց ուրիշ տեսակի։ Ասող մարդկային ձերքնի վիճակի է թղթին կամ կտավին հանձնելու սրտի կամ հոգու ոգեշնչումը։ Եթե սիրտ ունես, իհարկե, եթե չունես, չես կարող։ Այսինքն կորուսներ չեն լինում բոլոր դեպքերում։ Չէ, գիտեք, կորուսներ չլինելու համար ես ասեմ, օրինակ ընդունված ձեքա նկարչության մեջ, որ կոմպոզիցիաները, թեմատիկ նկարները նախորդ էսկիզ են անում գույնով, նոր միայն սկսում աշխատել։ Ես դրան դեմ եմ։ Մատիտով եմ անում, սև սպիտակ, գույնով չեմ անում, որպեսզի չմերժի ամեն ինչ։ Այսինքն ես մի անգամ սպառելուց, եթե թղթի վրա սպառեմ, իմ գույնը էմոցիա է, չէ՞ շատ, ավելի քան մատիտը նույնիսկ եթե ես բաժեցի թղթի վրա, երկու թղթեր կնեմ, կներնի։ Ես այդ էներգիան իմ մեջ չավակում զսպում են, որպեսի մեծ նկարի մեջ պոստանա, որպեսի չմերնի զգացումներդ։ Չսպարվես, մասնակիորեն չսպարվես։ Եթե փորձելու լինենք Սամվել Գաբրիելյան արվեստագետի գեղեցիկի աշխարհում երեք մեծ սկզբունքները ձևակերպել, որոնք կլինեին դրանք։ Ինչու երեք բայց Երևի սուր երրորդության կարգով։ Ուրեմն դրանք ավելի շատ են, հա։ Դե լավ փորձենք ձևակերպել։ Գեղեցիկի ձեր սկզբունքներն արվեստում։ Գեղեցիկի սկզբունքին հեքիաթներից ասացին։ Եվ գեղեցիկի սկզբունքը ըստ հակադրության մեջ է։ Ա եւ եւ ինձ ասում են ինչու եմ մուտ նկարներդ չնայած ռուսաստանն ինձ ասել են շատ են պայծառ ես զարմացա ճիշտ ասած եւ մարդիկ եկան որ ասում են տխուր է մուտ է գիտեք եթե մոմը խավարի մեջ վարվում է դա շատ ավելի ուժեղ լույս է քան եթե հիմա այվիտակ մոմը վարենք եւ ասենք լույս տուր ուրեմն հակաձորության մեջ է ամենագերացիկը դրա համար եմ ասում հեմբրանտի իմ համար ամենամեծ ժամանակակից նկարիչն է ակադեմիության մեջ է, չէ՞, ծնվում ճշմարտացի։ Նույնիսկ քաղաքականության մեջ, նույնիսկ դեմոկրատիա հասկացության մեջ, հակարդության մեջ է գտնում ճշմարտությունը։ Այսինքն նաև երրորդ եթավելացնենք դա կլինի ճշմարտությունը հենց, թե ճշմարտությունը դնենք առաջին տեղ։ Ճշմարտ, գիտեք, ճշմարտությունը ես միաժամանակ ասեմ, որ իմ հյուսած հեքիաթը իմ համար ամենաճշմարիտ իրականությունն է։ Հրաշալի է ասած։ Իսկ ժամանակը կարող է փոխել գեղեցիկի չափանիշները։ Ժամանակը ամեն ինչ կարող է անել։ Դրանով ասում եմ մեկ մարդկային ջանքը քիչ է։ Ինչքան տան, այնքան ինքնաժխտման ճանապարհը ամենաճիշտ ճանապարհն է։ Ինքդ քո հետ անգամ հակասը մեջ պետք է լինես, բայց դու դրանով պետք է ապրես ախր։ Իրական արվեստագետը նա է, ով ստեղծագործելով է ապրում, հասկանում եք, դա իր համար ուտելու, քնելու նման մի բան պետք է դառնա։ Եվ ոչ թե ներքն ներտ արիցից արից ցուցանδեսից ցուցանδես նստի ու նկարի եկիտ են նկարիչներ Հայաստանում են կան այդ տեսակ մարդիկ որ նստում են նկարում են ցուցանδեսի համար Ինչպես կարող է այդպես նկարչություն լինել։ Այսինքն պահանջմունքը ինչպես հաց, ինչպես շնչը։ Պատրաստ պետք է լինի ցուցահանդեսի։ Միշտ, միշտ, միշտ պետք է վեր կենաս քնից ու այսպես տրորելով աչքերդ վազես դեպի արվեստանոց։ Պատերը քեզ պետք է քաշեն։ Դու վաճան իրավունք չունես կորցնելու։ Եթե եթե կորցնում ես, ուրեմն զգացմունքներ ես կորցնում։ Ու ժամանակ ես պատմում։ Եթե ժամանակը իզորու է փոխել գեղեցիկի չափանիշները, նշանակում է կարող է փոխել նաև արվեստագետի էությունը։ Ամեն ինչ ստաբիլ վիճակի մեջ գեղեցիկ չի լինում ընդհանրապես։ Հավասարակշռված, ներյալ վիճակ, ներյալ վիճակը գեղեցիկ չէ։ Ես դրամ այեմ ինձ հարցում եմ ո՞նց ես նկարում, նույնիսկ էսքիզ ո՞նց ես անում, ես ասում եմ, դիտվեցնում եմ ու չեմ մտածում։ Ես զգում եմ, Ես չեմ մտածում։ Կա նկարչություն, որ մտածելով են անում, ծրագրավորված։ Իսկ միշտ ստացել է թե նկարիչ երբ տանում է հա։ նկարակալի արչև, ինքը գիտի արդեն ինչ, ինքը արդեն տեսնում է հա, մտովի ինչ է։ Դա էլ մտածում է։ Ծրագրավորված կա այդ նկարչությունը, ես ընդունում եմ, ես երաս, բայց ես կողմնակից չեմ դրա։ Ես կողմնակից եմ զգայականին։ Այսինքն ըստիս պրոֆեսոր նկարչի մասին է խոսքը գնում, երբ ես ասում եմ քնում եմ վեր ընկնում, հետո ասում ես ժամանակակից նկարիչ եմ անգրագետ տեղով, չի լինի դա։ Այսինքն պրոֆեսորը նկարիչի ինչ է՝ գիզ, գույն, կոմպոզիցիա, այդ կոնտրաստը, այս մեկն է, մեկն է, այսինքն մասնագիտական բավականին բաներ կա։ Ցավալ է, լույսը, սվերը, այս ամբողջը գաղափար է, պետք է խառնի իրար հետ նկարչի ուղղի մեջ եւ վերածվի մեխանիկական կարողության հայրենական կարողության, ասինքն դրա հատուկ ջանքեր չպետք է գործադրի դրա վրա, որպես ասի ես պրոֆեսիոնալ եմ։ Սա ամբողջ ուղեղում խառնվում է եւ ստացվում է այն, ինչ որ պիտի ստացվի։ Ու ծնվում է դա կոմպոզիցիա, ճիշտ է, հավասարակշռված է, հավասարակշռված չէ, գաղափարքար չկա։ Ամեն ինչը ինքնիստիկյան պետք է գա։ Ամենակարևորը, որպեսզի նկարը լինի ամբողջական անվաժանելի ու ամբողջական ամեն ինչով։ Այդ Պիկասոյի նկարների մասին հիշում եք, ասում են, երբ բժիշկներից մեկն ասել են այլով Պիկասոյի նկարները ձեր նկարները կյանք չեն ունենա, անհամաչափ են եւ այլ եւ այլ այնպեսի մարդ չի լինում, ասենք, ձերքերն այսքան երկար կամ գլուխն այս ձևով, ասում են իմ այս Իվան նկարներն ավելի երկար կապրեն, քան քո Իվանները։ Այսինքն ինչ որտեղ նաեւ համաչափությունը արվեստում դարձյալ պայմանական է։ Քիչ առաջ դուք եք ասում, ասում եմ համամաս անհասկացություններ եղան, դա նույնպես պայմանականություն է։ Գիտեք, դեֆորմացիաները եւ դեֆորմացիա կամ խախտումները սան։ Հենց այնպես ինքնանպատակ չի լինում։ Եթե մենք փորձում ենք օրինակ Պիկասոյի խեղված նկարները այսպես ասած չհետավոր ճշտը, սա քիչ ճիշտ, աչքը ծուռ է, դու ճշտում ես, քիչը ծուռ է, ճշտում ես, ոգերը ծուռ է, ճշտում ես ու դառնում ես հասարակելի մի բան։ Ոչ մի բան է դառնում 0։ Ուրեմն ինչ է նշանակում նրա ձևափոխումները պատճառաբանված են համոզիչ են պետք է համոզիչ լինեն արվեստագետին գնահատելու ձեր չափանիշը ինչ դեր եք վերապահում արվեստագետին։ Պատկերացրեք յուրաքանչյուր նկարիչ լավ, վատ, նույնիսկ ինքնուս, ես բոլորին էլ հարգում եմ։ Ինչու՞։ Ինքնուսն էլ նկարիչ է։ Չափես Փիրոս Մանաշվիլի նկարիչ է, չէ՞, մեծ մեր Հակոբ Հովնաթանյան մեր ամենամեծ նկարիչներից է, չէ՞։ Նա էլ է ինքնուս։ Չի սովորել ոչ մի կերպ։ Որը տեսնենք Վան Գոգն էլ է ինքնուս փաստորեն հենց ինքնուսից են ծնվում նկարիչները։ դե, Կանանն առաջին այդ պրոֆեսիոնալիզմը օգնում է, բաժանի պետք է լինի այդ պրոֆեսիոնալիզմը։ Ես բոլորին եմ հարգում։ Եթե մարդը բնական պահանջ ունի նկարելու, չէ՞, գրելու, նկարելու, անկախ նայից ինչ ես ասում, դե դա ժամանակը ցույց կտա։ Թող նկարի, ուրախացի, ասալավ է, կամ վատ է, ոչինչ ասա, դիպարտավորել չեն բոլորը ասեն լավ է։ Եվ դա իսկի անկան հետաքրքիր չէ։ Մեկը կարող է գալ ասել, «Ինչ լավ նկարներ է»։ Այդ մեկն էլ ասի, դուրս չի գալիս։ Ոչ մի բան էսա։ Եվ այդ հակասության մեջ է, որ իսկական արվեստն արժեքն ինձ այդտեղ է, բայց երբ գալիս են ասում բոլորը ասում են լավ է, չէ, դա հնարավոր չէ, դա ծիծաղելի է։ Դա նշանակում է ոչ մի բան է։ Կարող է մեկը գալ, այսպես ապշահար, իսկ ինչ հրաշք է, չէ։ Մեկն ասի, ինչ զզվելի է։ Ահա դա է ճիշտը։ Ամեն ինչ ընդունելին երկակյան չի ունենում։ Երբ ասում եք ամեն ինչ ընդունելի է, չէ, բոլորը մեծամասնությունը ընդունում են, չէ։ Դա դառնում է իմ ասածը։ Այսինքն ժողովրդին դուր գալու համար արված նկարչությունն է հեստա։ Որ բոլորը գալիս են այսպես հիացական, ինչտեղ է, ինչտեղ է, մեկը մահանում է այդ նկարիչ ու իրանից հետո ոչ բան չկա։ Դամ գրող։ Հայրս չկա, բայց իր բանաստությունները վարտասանում են, երկերը երկում են, տպագրում են, այսօր չի կարող չէ նա ասել արեք սա, արեք նա, արեք նա, չէ՞ դա։ Ու իմարժեք կա չէ դրա մեջ։ Ասում են նկարչի ամենաառաջին ճշնամին հենց իր վատ նկարներն են։ Երբևէ պատահել է, որ դուք չհավանեք նկարը եւ ոչնչացնեք։ Այո, շատ։ Ես վարարան էի վարվում այստեղ առաջ։ Ես վարարանից վարարանից որպես վարարանից շատ նկարներ են ցարարել եւ Գարանեն Բաբայան իմ աշակերտուհին։ Մի օր նկարը վեցից ու քսեմ վարարան ասեց. «Բա բա ինքեր գաֆրիլան, դու ինձ ես նկարը»։ Վեցից ես Նիկոլ մեկ ժամից հետո մի հատ ամերիկացի մտանես, ասեց, «Տեսնես, ես ես ես ես նկարը գնում եմ»։ Արդեն վարարան էի գցում։ Մարդը գնաց, գնաց, ասես, «Շապշալ էի»։ Կարող նկարելու ժամանակ օրինակ ամեն խփեմ պատրեմ, բայց դուր չգա չայնանամ։ Իհարկե, ամեն ինչ լինում է։ Այսօր այսքանը։ Բարեկամներ հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ՝ գեղանկարիչ Սամվել Գաբրիելյանը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 10-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց լրագրող Մելանե Միլոնյանը։ Կհանդիպենք։